terremata tu eikostu kai hektu logu, huerba uikesimi sexti kapituli. Kazairo, kazaro, e kazera, ke kazarmai, e kazarzen. Purgo. Kazairo, kazaro, e kazera, ke kazarmai, e kazarzen. Purgo. Onomatzo, onomaso, onomasa, onomaka, onomasmai, onomasten. Nomino. Onomatzo, onomaso, onomasa, onomaka, ονόμασμάι, ονομάσθεν. Νομίνο. Φάινο, φανό, έφενα, μόνστρο. Φάινο, φανό, έφενα, μόνστρο. Φωνεύω, φωνεύσω, εφώνευσα, πεφώνευκα, πεφώνευμάι, εφωνεύθεν. Νέκο. Φωνεύω, φωνεύσω, εφώνευσα, πεφώνευκα, πεφώνευμάι, εφωνεύθεν. Νέκο. Χαρίτζομάι, χαριούμάι, εχαρισάμεν και χαρισμάι. Beneficium aliqui praesto. Χαρίτζομάι, χαριούμάι, εχαρισάμεν και χαρισμάι. Beneficium aliqui praesto. Απόλυμη, απολώ, απόλεσα, απολόλεκα. Δίρουο. Απόλυμη, απολώ, απόλεσα, απολόλεκα. Δίρουο. Απόλυμαι, απολούμαι, απολόμεν, απόλολα. Μόριορ. Απόλυμαι, απολούμαι, απολόμεν, απόλολα. Μόριορ. Μέλεϊ, μελέσεϊ, εμέλεσε, μεμέλεκε. Ιντερέστ. Μέλεϊ, μελέσεϊ, εμέλεσε, μεμέλεκε. Ιντερέστ. Πινθάνομαι, πέουσομαι, επιθόμεν, πέπισμαι. Περκόντορ. πινθάνομαι, πεύσομαι, επιθόμεν, πέπισμαι, περκόντορ. Ακοντίζω, γιάκουλουμ, γιάκιο. Ακοντίζω, γιάκουλουμ, γιάκιο. Αλγαίο, δόλεο. Αλγαίο, δόλεο. Αμεχανέο, μη δεστ. Αμεχανέο, μη δεστ. Ανασταυρώ, κρουκιφίγο. Ανασταυρώ, κρουκιφίγο. Γεωργό. aliquis gustare juveo. Geuo, aliquis gustare juveo. Distigeo, miser sum. Distigeo, miser sum. Ecomizo, extrao. Ecomizo, extrao. Exartio, paro. Exartio, paro. Epanista mai, tumultuor. Epanista mai, tumultuor. tumultuor, επικυρέω, οπτίνεο, επικυρέω, οπτίνεο, επιλανθάνομαι, obliviscor, επιλανθάνομαι, obliviscor, μεταγιγνώσκω, μούτο sententiam, μεταγιγνώσκω, μούτο sententiam, περιαίρεω, δετράω, περιαίρεω, δετράω, Pros docao, expecto. Pros docao, expecto. Simbuleuo, moneo. Simbuleuo, moneo. Sineo, cumulo. Sineo, cumulo. Sintarato, perturbo. Sintarato, perturbo. Jretzo, careo, necese est mi Jretzo, careo, νεκέσε ναι, εστ μη χεάγρα τεζάγρας, άγρας ουενάτους χεάγρα τες άγρας ουενάτους χεαθυμία τεζαθυμίας, αθυμίας ανημή αμπιέκτιο χεαθυμία τες αθυμίας ανημή αμπιέκτιο χεαϊχμέ τες ακούμεν χεαϊχμέ τες ακούμεν το ακόντιον του ακοντίου, Ιάκουλουμ το ακόντιον του ακοντίου, γιάκουλουμ. Χε αταραξία τες αταραξίας, ανημή τρανκύλιτας. Χε αταραξία τες αταραξίας, ανημή τρανκύλιτας. Το βουλευμά του βουλευματός βολούντας. Το βουλευμά του βουλευματός βολούντας. Χογάμος του γάμου, matrimonium. Χογάμος του γάμου, ματριμονίουμ Χε δεηλία τες δεηλίας, Τίμορ, τιμίδιτας. Χε δεηλία τες δειλίας, Τίμορ, τιμίδιτας. Το έπος του έπους, βέρβουμ. Το έπος του έπους, βέρβουμ. Χο θάλαμος του θαλάμου. Κέλα, θάλαμους. Χο θάλαμος του θαλάμου. Κέλα, θάλαμους. Χε καταφυγέ τες καταφυγές. Ρεφούγιουμ. Χε καταφυγέ τες καταφυγές. Refugium, το καημέλιον του καημελίου, θεσάουρους, το καημέλιον του καημελίου, θεσάουρους, χοηλογάδες των λογάδων, ελέκτη ουηρή, χοηλογάδες των λογάδων, ελέκτη ουηρή, χομόρος του μόρου, φάτουμ, χομόρος του μόρου, φάτουμ, γενέμεσης τες νεμέσεως, ούλτιο διουίνα. Γενέμεσης τες νεμέσεως, ούλτιο διουίνα. Χεξενία τες ξενίας, hospitalitas. Χεξενία τες ξενίας, hospitalitas. Χωνεϊρός του ονεϊρού, σόμνους. Χωνεϊρός του ονεϊρού, σόμνους. Το πέλαγος του πελάγους, altum vel mare. Το πέλαγος του πελάγους, altum vel mare. Χε σμάραγδος τες σμαράγδου, σμάραγδους. Χε σμάραγδος τες σμαράγδου, σμάραγδους. Χε συγνώμε τες συγνώμες, ουένια. Χε συγνώμε τες συγνώμες, ουένια. Χε φραγής τες φραγίδος, σιγελούμ. Χε φραγής τες φραγίδος, σιγελούμ. Χω τεχνίτες του τεχνίτου. Artifex. Χω τεχνίτες του τεχνίτου. Artifex. Χεφέμε τες φέμες. Χεφέμε Χεθέμε τες φέμες. φθόνος του φθόνου. Inuidia. Χω φθόνος του φθόνου. Inuidia. Χαϊρετός, χαϊρετέ, χαϊρετών. Electus. Χαϊρετός, χαϊρετέ, χαϊρετών. Electus γλυκής, γλυκαία, γλυκή, δούλκης. Γλυκής, γλυκαία, γλυκή, δούλκης. Έγγονος, έγγονον, προγνάτους. Έγγονος, έγγονον, προγνάτους. Καθάρσιος, καθάρσιον, πουργάτορ. Καθάρσιος, καθάρσιον, πουργάτορ. Κοφός, κοφέ, κοφών, σούρδους. Κοφός, κοφέ, κοφών, σούρδους. Μοχθερός, μοχθερά, μοχθερόν, μαλούς. Μοχθερός, μοχθερά, μοχθερόν, μαλούς. Σιδερούς, σιδερά, σιδερούν, θέρεους. Σιδερούς, σιδερά, σιδερούν, θέρεους. Φθονερός, φθονερά, φθονερών, Ινουιδιώσους. Φθονερός, φθονερά, φθονερών, Ινουιδιώσους. Χάπαξ, σέμελ. Χάπαξ. σέμελ. Διαιτάν έχω, βίβο. Διαιτάν έχω, βίβο. Χορέι εουτυχώς, ρες μπενεσεάβετ. Χορέι εουτυχώς, ρες μπενεσεάβετ.